Op die eerste dag van die maand, in die elfde jaar, het die woord van die Heere tot mij gekomen, mens, Tere is verlekker om oor Jerusalem en sê, die poort van die volke is stukkend gebreek, ek geniet die voordeel daarvan, ek word rijk nou dat daar die stad een pijnloop is. Daarom, so sê die Heere my God, gaan ek nou tegen jou optree, Tere is. Soos die golven van die sedert, so laat ek baie nasies oor jou spul. Hulle sal die mire van Tyrus verwoes, sy toerings afbreek. Het zal sy grondlaag van hom afvee en om een kalkje plaat maak. Hy sal nog net een plek in die sedert wees waar versnette droog gemaakt word. Ek het gepraat, sê die Heere my God, Tyrus sal een stuk buit vir die nasies word. Die inwoners van sy buitendorpe in die veld sal doodgemaak word. Tyrus sal besef dat ik die Heere is. So sê die Heere my God, ik ga voor koning Nebukadzar van Babel, koning oor konings, uit die noorde ten Tyrus bring. Hy sal kom met paarden, met strijdwaans, met reiters, met een baie groot leer. Hij zal die inwoners van jou buitendorpen in die veld doodmaak, hij zal beleringswerke teen jou bou, een beleringswal teen jou opgooi en beschermingstakken teen jou mieren aanbring. Dan zal hij met zijn stormramme jou mieren omstamp en jou toerings afbreek met zijn koevoeten. Sy perde zal so baie wees dat die stof wat hulle opskop, jou sal bedek. Die gedreen van zijn reiters en sy strijdwawiele zal jou mieren laat bewe wanneer hy dier jou poorte kom soos in een stad en waarvan die mieren klaar afgebreek is. Met die hoeve van zijn perde zal hij al jou straat de stof trap. Hij zal jou inwoners doodmaak en jou sterk pilare omgoen. Hij zal jou besit en plunder, jou handel zware buit maak, jou mieren afbreek, jou mooie huise verwoes en jou klippe jou uit, zelfs jou grond, in die sedert gooi. So gaan ek einde maak aan jou luidruchtige liedere, die klank van jou liere zal niet meer gehoor worden. nie. Ek maak jou een kalke plaat, jy sal nog net de plek wees waar versnette droog gemaakt word. Jy sal nie herbou word nie, ek, die Heere, het gepraat, sê die Heere my God. So sê die Heere my God vertier is, gaan die eilanden niet bewe wanneer hulle die gedreen van jou val hoor nie, die gekreen van jou gewondes, wanneer hulle verneem van die slachting wat in jou gaan plaasvind. Al die regeerders aan die sedert sal van hulle troone afklim, hulle mantels afgooi, hulle spoogkleren uittrek en skrikbevangen op die grond gaan sit. Hulle sal aanhou bewe van ontsetting oor jou, hulle sal het treerlied oor jou sing en vir jou sê, weet jy dan aan jou eind gekom, beroende stad, jy wat bewolk is van oor die sedert, jy wat machtig op die sedert was, jy en jou inwoners, jy wat allemaal op sedert met skrik vervul het. Nou bewe die eilanden op die dag van jou val, nou staan die eilanden in die sedert verskrik omdat jy daarmee heen is. So sê die Heere my God, wanneer ek jou een stad maak wat in pijn lee, soos die stede wat niet meer bewoon word nie, wanneer ek die groot waters oor jou laat spoel, jou onder baie waters toemaak, zal ik jou onder te laat gaan saam met die wat in die graaf en afdal na die mensen van uits toe. Ek sal jou soos ander stede wat lang al in pijn le, in die onderaardse diepte laat woon saam met die wat reeds gesterf het. Jy sal nie terugkom nie, ek sal jou nie in ere herstel in die land van die levendes nie. Ek maak jou een voorbeeld wat ander moet afskrik. Dit is klaar met jou, wie na jou soek, sal jy nie kry nie, nooit weer nie, sê die Heere my God.